Willst du uns ähm, vielleicht mal ein bisschen mitnehmen in die Ukraine? Erstmal, ähm, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Wie können wir uns das vorstellen? Dein Leben als heranwachsende Frau. Спасибо большое, Оксана. Мне бы хотелось, чтобы ты взяла нас с собой в Украину, рассказала, кто ты, откуда ты, как ты выросла, как ты развелась, превратилась в женщину. Äh, Длинное предложение, пожалуйста. ich geboren äh, In, in Ukraine. Ты можешь по-украински говорить, только не длинным предложением, чтобы я могла переводить. das. kleine Stadt. Äh, Mach ruhig auf Ukrainisch. Окей. М, е, Я народилась в маленькому містечку, закінчила школу, поступила в університет е, з- і закінчила е, його за спеціальністю економіст-математик. Я родилась в маленьком городке. Auf Deutsch. Ach, ja gut, jetzt übersetze ich ins Russische. Ich bin in einer kleinen Stadt geboren, habe die Schule absolviert und dann bin ich auf eine Universität gegangen, habe die als äh, Ökonomist-Mathematik, als äh, Wirtschaftsmathematikerin habe ich den, die, die Universität absolviert. Okay. Ähm, wow, äh, ich muss erstmal <laughs> noch zurückgehen. Hattest du Geschwister? Ähm, äh, war das eine, war das, ja, kleine, kleine Stadt, hast du gesagt. Willst du den Namen sagen? Und dann Geschwister? Эм, были у тебя братья, сестры? И можешь ты назвать город, в котором ты родилась? Е, м, Моє місто е, подібне на хам, е, називається Стрий. Стрий. Стрий. Стрий. Да, стрий. Е, маю брата е, молодшого. Е, разом з ним ми росли. Äh, Die Stadt, wo ich geboren bin, heißt Strey. Die ist Hamm ähnlich, sehr ähnlich. Ich habe noch einen Bruder, der ist jünger als ich, mit dem bin ich zusammen aufgewachsen. Aha, okay. Ähm, und äh, hast du irgendwelche Erinnerungen an deine, an deine Kindheit, ähm, dein Aufwachsen als, als Mädchen? Ähm, gibt es da was Besonderes, an das du dich erinnerst? У тебя есть воспоминания о твоем детстве, как ты росла как девочка? Есть ли что какие-то особые воспоминания? Е, я хотіла е, колись стати балериною. Е, це мої мрії були. Але правда, травма <laughs> ноги мені не дозволила цього робити. М, Травма. Sie hatte, äh, sie hatte als ich, oder ich muss ja, ich war, ich hatte einen Traum, Al- Ballerina zu werden. Das war mein Traum, aber ich durfte das nicht machen. Ah, Okay, okay. Ähm, deine Familie oder deine Eltern, vielleicht dein Vater, weiß ich nicht, haben gesagt nein. Твои родители были против, может быть, отец сказал нет. Не-не, это э, одна из первых тренировок закончилась для меня <laughs> трагически. Nein, nein, nein, nicht das. Die erste Übung äh, war für mich, äh, hatte ein tragisches Ende. Ähm, okay, nach der ersten Übung muss man nicht aufgeben, das ist die Tragik. Трагика является, что, что после первого провала нельзя заканчивать. А у тебя что было? Нога? Ах, Бeinbruch. Та. Нога гіпс. <laughs> Проснулась, Та. die hatte Beinbruch. Okay, okay. Ähm, was hast du für dich daraus äh, gelernt, gezogen, äh, gedeutet, weiß ich nicht. Какой вывод у тебя был из этого? Е, після цього я це пережила дуже, і в мене появились нові мрії. Danach hatte ich, äh, ich habe hab sehr la- lange gelitten, aber danach hatte ich andere Träume. Okay, was kam danach? Was für Träume? Что пришло потом? Какие мечты? Е, е, потім е, я е, захотіла бути дипломатом. і е, поступити на міжнародні відносини. Danach wollte ich Diplomatin werden und <laughs> auf die Hochschule für, äh, ja, für Diplomaten gehen. Okay, interessant. Wie bist du darauf gekommen, dass es vielleicht ähm, jetzt nicht das Naheliegende ähm, für ein Mädchen, das vorher Ballerina werden wollte? Как ты пришла к этому? Ведь это э, такая, такой большой скачок от мечты от балерины до дипломата. Е, у, на, е, у нас помінялась е, е, політична ситуація, і Так само, як зараз, е, у нас були дуже патріотичні настрої в 90-х роках. Е, Наше місто перше підняло синьо-жовтий прапор взагалі в Україні, а Радянський Союз розпався в 91-му. Е, Я хотіла тоді дуже представляти Україну і е, хотіла показати, що є така країна. 1991 ist die Sowjetunion zerfallen und bei uns sind andere Zeiten ein, auf, eingetreten und wir waren alle sehr patriotisch gestimmt und unsere Stadt hat als erste den äh, gelb-blauen äh, die gelb-blaue Fahne gewieft über die Stadt und ich wollte gerne unseren Staat unseren Staat äh, präsentieren vertreten vertreten ja Okay. Wow. Super. Das ja. wäre aber eine präsentative Diplomatin, ja? Ja, ja. Develop Okay, Fortune. interessant. Ja, das war, nennt man die Orange Revolution oder so? Sagen diese? М, Это была оранжевая революция? Ні. Нет. Е, Та був розпад Союзу. Nee, nee. Das war erst äh, der Zerfall. Das war erst der. Ah, da war sie noch okay. in der Schule. Dann zerfiel die Sowjetunion in mehrere Teile. Genau, genau. Ah, ja. Da haben die in Weißrussland äh, den Vertrag unterschrieben, die drei Mächte, die, oder die gr- drei größten Staaten, ja. Ja, ja. Oder haben sich gebildet, Ukraine, Weißrussland und Russische Föderation. Ja, ja. Ja, okay. Interessant. Ähm, was hast du dann gemacht, um deinen Traum zu verwirklichen mit der Diplomatin? Что ты делала, чтобы в- притворить свою мечту в жизнь, мечтой е, дипломата. І сколько тебе було лет? Е, мені було 17, е, і я поступала в університет, але на на міжнародні відносини я не потрапила, бо мені не не стало балів. Ähm, sie war 17 äh, und äh, wollte an die Universität äh, das Aufnahmeexamen ablegen, aber die hatte zu wenig Punkte. Ah, mm. Okay, okay, man muss eine bestimmte Punktzahl mhm. haben für diese Art. Ja, für dieses internationale Institut für, wie heißt das, internationale Menschenverhältnisse oder wie das heißt, ja. Ähm kommt drauf an, was. Ich denke, es gibt verschiedene Wege zur Diplomatie. Nee, nee, da gab es da nur sowas, ja. Ach so. Und dann wurde das sich unterscheiden in vielen Richtungen. Ja. Naja. Ähm, okay, was hast du dann, was hast du dann gemacht? И что ты сделала потом? Е, потім е, е, на п'ятому курсі, ні, на четвертому, я зустріла свого чоловіка і, ви- і вийшла <laughs> заміж після закінчення університету. І тоді я займалася тільки дітьми, готуванням їжі, ну і чоловіком. Das ist jetzt nach deutschem Recht ist das auf der achten, wie heißt das? Das sind ja immer Halbjahre ja, in Deutschland. ähm, Semester? Semester. Nach dem achten Semester ich meinen, bin ich meinem Mann begegnet, begegnet habe geheiratet und äh, habe dann die Hochschule absolviert. Dann kamen die Kinder, da war ich nur Hausfrau zu Hause. Ja, okay.